Esiet sveicināti, skan redzējums ielūdz Grigors skola, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ērtas Druvietis. Kā parasti arī šajā reizē sāksim mūsu redzējumu ar aktualitātēm par to, kas jauns Grigors skolā. Trešdien, 27. augustā, pulkstens desmitos, papildu uzņemšana mācībām Gregors skolā. Dokumentus mācībām Gregors skolā var iesniegt līdz 26. augustam. Sesdien, 30. augustā, pulkstens vienos ar dievkalpojumu Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā sāksies jaunais mācību gads. Pēc dievkalpojuma dosimies procesijā uz skolu. Pulkstens trijos svinīgā daļa Gregors skolā. Mīļi gaidīti visi interesanti! Sakarā lielās ielas rekonstrukciju pie Gregors skolas pašreiz nav iespējams piebraukt ar automašīnu. Savus auto aicinām novietot Skrundas ielā pie Mārtiņa Lutera baznīcas. Vasaras rekolekcijas Gregors skolā notiks no 5. līdz 6. septembrim. Skolas mājaslapā atjaunota asociācijas lapas sadaļa. Tur var uzzināt, kas ir skolas asociācija un ko tā dara, kā arī iepazīties ar skolas draugu un atbalstītāju informatīvo izdevumu Durvis. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā, tuvāko mēnešu laikā var uzzināt Gregora skolas kalendārā kas pieejama skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāku informāciju par Gregora skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. Tā kā vēl ir iespējams pieteikties mācībām Gregora skolā, tūlīt dzirdēsiet jau kādreiz izskanējušo aptauju ar vienu no skolas absolventēm par viņas ieguvumiem skolā aizvadītajā mācību gadā. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregora skolā? Es Gregora skolā pavadīju divus gadus, un tā nebija kāda man vēlēšanās vai griba, bet tas bija Dieva aicinājums un viņa griba, jo uz otro gadu es paliku pat nezinot, kāpēc, bet es paļāvos, ka Dievs zina, kāpēc man šeit jābūt, un es tikai šobrīd ieraugu to ieguvumu un to, kāpēc tas bija vajadzīgs. Un lielāks ieguvums varbūt pat tām teorētiskajām zināšanām ir tas, ko Dievs ir pie manis izdarījis, pie manas sirds, pie manis kā pie cilvēka veidojot un mainot mani. Jo tad, kad cilvēks dzīvē ir piedzīvojis daudz sāpju, tad viņš paliek tāds rūkts un skarbs un tā arī ar man bija noticis. Un pirmais gads skolā pagāja, kad Dievs svēra vaļā manu sirdi, un tas bija tāds ļoti, ļoti sāpīgs process, bet tad pamazām, kad tu ieraugi, ka tas ved brīvībā, tad katra nākamā reize ir arvien vieglāka. Un šajā gadā Dievs lielu darbu darīja mācot man pazemību un pacietību, pieņemt un mīlēt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, pirmām kārtām pieņemt un sev mīlēt tādu, kā Dievs man ir radījis. Liels prieks bija arī par visiem pasniedzējiem. Tie tiešām bija labākie, kurus Latvijā mūsu direktors varēja atrast un uzaicināt šeit. Un lielākais iegūms ir daudz dziļākas, tuvākas un stabilākas attiecības ar Dievu. Šajā skolā Dievs ir iedevis tādu stingru pamatu, kā stāvēt. Kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? Gregors skolā parasti cilvēki nenonāk, tāpēc ka viņš šeit gribētu nokļūt klausoties, kā cilvēki šeit ir nokļuvuši, tās ir vienmēr ļoti interesantas liecības, kā katra dievs šeit ir atvedis. Un tāpēc arī zinot, ka tas ir dieva aicinājums, ir vieglāk arī šeit būt un ļaut dievam darīt to darbu, ko viņš pie tevis grib darīt. Un tas būtiskākais tiem cilvēkiem, kas šeit būs dieva aicināti un izredzēti, ir ieteikums ļaujiet dievam darīt to, ko viņš grib pie jums darīt, lai jūsu gribi un jūsu plāni un mēķi paliek aiz skolas durvīm, un tad kaut kas skaists pie jums un caur jums notiks. Oh. Ir atlicis vēl pavisam nedaudz laika līdz nākamā mācību gada sākumam Gregoras skolā, kad atkal varēsim runāt par tādiem tipiskākiem mācību tematiem, jautājumiem, intervēsim pasniedzējus, bet pagaidām, kamēr vēl turpinās tāds nosacīti, varētu teikt, vasaras režīms šeit, skolā, mums ir iespēja runāt ar dažādiem cilvēkiem un iegūt pieredzes un mācīties no viņu pieredzēm, no cilvēkiem, kas šeit vasaras laikā skolā ir sastopami. Un viena no šādām interesantām grupām bija kādi draugi no Norvēģijas, kuri arī bija tādā saudabīgā vienlaikus gan kultūras, gan misijas pasākumā, par ko jūs tūdēļ dzirdēsiet, un vairāk lūksim viņiem pastāstīt par to pašiem. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi un pastāstiet, kāds ir jūsu grupas mērķis šonadēļ viesojoties Latvijā. My name is Kirsten. Mani sauc Kirstene. I am from Norway. Es esmu no Norvēģijas in a town a little bit north of Oslo, the capital. No nu, viens pilsētas, kas ir nedaudz attālāk no galvaspilsētas, no Oslo. And I'm here with a group of kids from uh, a Lutheran church in Yesheim. Un es esmu šeit kopā ar bērniem un jauniešiem no Lutrāņu baznīcas, kas atrodas Yesheimē. We are about 45 people. Mēs esam 45 cilvēki. And we wanted to come to Latvia because uh, we wanted to get to know one another. Un mēs gribējām atbraukt uz Latviju, jo mēs gribējām iepazīt viens otru labāk. But also, we wanted the Norwegian kids to see a different culture. Bet arī mēs gribējām, lai norvēģu jaunieši un bērni redzētu citu kultūru. And also, some of us are in a choir, so we will have some concerts. Un daži no mums ir daļa no kora, tātad mums šeit arī būs koncerti. We sang in Grobiņā yesterday. Mēs vakar dziedājām Grobiņā. And tomorrow we will sing in Old Gertrud Un rīt mēs dziedāsim vecās Gertrūdas draudzē. Some of our kids are actually uh, just friends of our Christian youth and they wanted to come with. Un daži no šiem jauniešiem ir vienkārši draugi no mūsu jauniešu grupas un viņi gribēja braukt līdzi. So we are hoping that we can influence them to maybe learn more about Jesus. Un mēs ceram, ka caur šo nedēļu viņiem būs interese iepazīt tuvāk Jēzu. I think they are. Un man liekas, ka tas ir noticis. It's a good thing. Tā ir laba lieta. Kā jūs izvēlējāties, kuras vietas Latvijā apmeklēt un kur koncertēt? One of the priests in our church has some contacts with the St. Gregor School here. Vienam no mācītājiem, kas bija ar mums, bija jau kontakti šeit Gregor skolā. So we asked him to ask you if we could stay here. Un tātad mēs viņam jautājām, vai viņš varētu uzrakstīt jums, vai mēs varam šeit par nakti palikt. And it's working out great. Un tas ir lieliski izdevies. And we had some contacts also with Gins in Grobinja. Mums arī bija pazīstams mācītājs Gins Kronbergs Grobiņā. And he has been very nice. He came with us today to the beach as well. Viņš bija tiešām ļoti jauks un šodien arī ar mums bija kopā uz pludmali. So we really loved singing in his church yesterday. Mums ļoti patika dziedāt vakardien viņa baznīcā. And we are looking forward to visit, visit the old Gertrude tomorrow. Un mēs gaidām ar nepacietību, kad varēsim būt rītdien Rīgas draudzē. Uh, the Archbishop in Riga is actually a good friend of uh, one of the priests in our church, so that's how we got to go there. Rīgas arhibīskaps ir pazīstams ar vienu no mūsu mācītājiem, un tā mēs uzzinājām arī par šo iespēju doties uz veco ģertrūdi. Jūs esat Latvijā pirmo reizi. Kā jums te patīk? You love it! You love it here! Mums patīk. Mums tiešām šeit ļoti patīk. We have been traveling on a little more than a week trip every summer for quite a few years. Mēs esam ceļojuši katru vasaru apmēram nedēļu. But we have been going to places in Norway and Denmark on earlier years. Un cits gads mēs esam bijuši Norvēģijā vai Dānijā. So this year, I wanted to bring uh, the Norwegian youth to a different place and see something new. Un šogad es vēlējos atvest šos norvēģu jauniešus uz uh, Latviju, lai redzētu kaut ko jaunu. And it has been a very good experience for us. Un tā bijusi tiešām ļoti laba pieredze mums. Mostly, we find that Latvians are not so unlike us Norwegians. Un mēs esam sapratuši, ka latvieši nu nav tādi kā norvēģi. I think many in Norway have an idea that Latvians are very poor. Un daudziem Norvēģijā ir tāds priekšstats, ka latvieši ir tiešām nabadzīgi. But it's not so. Bet tā nav. I think this is fine. Man liekas, ka šeit ir labi. We find that you have all things you need and more Lots of cars. Mēs redzam, ka jums ir tiešām viss lietas, kas jums vajadzīgs, daudz mašīnu. But today, earlier today, we did get to see the poorer area in uh, Leipāja. Bet šodien mēs bijām Leipājā un redzējām arī nabadzīgo rajonu. So finally we got to see that, okay, it's not all wrong. <laughs> un tad mēs sapratām, nē, tomēr ir arī tādas vietas, ko, ko mēs domājam, kad ir nabadzīgi cilvēki Latvijā. So we can um, just see that uh, not everyone has four cars in a family and a house and a hut and all <laughs> everything that we have. Un tad mēs vienkārši varam redzēt, ka nav šeit visiem četras mašīnas ģimenē un māja un cits lietas, kas mums ir. We did have a quite a funny story about a, a Latvian person. Mums ir viens tāds stāsts diezgan smieklīgs par latviešu cilvēku. One of our men, uh, he was out jogging one evening. Viens no mūsu puišiem kādu vakaru bija skriet. And he came across a man that was sweeping his pavement. Un satika kādu vīru, kurš laucīja savu pagāmu asfaltu. But there was no asphalt there, it was just all sand. <laughs> Bet tur nemaz asfalta nebija, tur bija tikai smiltis. So now we know that Latvians, they sweep even their sand. Tad mēs zinām, ka latvieši slauka pat savus smiltis. So there will be no rocks in the sand. Pat smiltīs var nebūt akmeņi. Bet tā tā būs kā nefanī. Mums likās ļoti smieklīgi. Vai esat pamanījuši atšķirības arī starp Lutāņiem Latvijā un Norvēģijā? There are a few differences. Jā, ir kādas atšķirības. I think one thing that we noticed right away actually Viena lieta, ko mēs jau pamanījām uzreiz, is that in Latvia there is still a feeling of ortodoksija. Ka šeit ir baznīcā var just tādu pareizticības tādu pieskaņu. And perhaps uh, in Norway, Christians are quite, I don't know how to say this, uh, they're not secular, but uh, a lot of people would perhaps say that they are Christians, but they don't really live as Christians. Norvēģijā mums ir daudz tādu cilvēku, kurš saka, ka viņi ir kristieši, bet viņi nemaz nedzīvo kā kristieši. And I'm not sure how it is here, but I have a feeling that the people that actually come to church, they do it because they have a reason to. They believe in Christ. Tiešām nezinu, vai tas tā ir, bet man ir sajūta, ka Latvijā cilvēki nāk uz baznīcu tieši tāpēc, ka viņi tic Jēzum un ka viņi zina, kāpēc viņi nāk uz baznīcu, tieši tāpēc, ka viņi tic Jēzum. For most Norwegians, the church is only a place where you have baptism, weddings, and confirmation, and funerals, and that's it. Daudziem Norvēģijā baznīca ir tā vieta, kur tev ir kristības, iesvētības, laulības, arī bērns, un bet tas arī viss. And yesterday, when we were in Grobiņā, the priest there uh, told us how his uh, congregation Un vakardien, kad mēs bijām Grobiņā, mācītājs stāstīja, kā viņa draudzē had grown from only 12 three years ago, and they are now 300. Pirms trim gadiem grobiņas draudzē bija tikai 12 cilvēki, bet tagad ir jau 300. And that is pretty much unheard of in Norway, a growth like that. Un tāda pieaugsme ir ļoti liels retums Norvēģijā. We were quite impressed and we wanted to learn something from that. Mēs bijām tiešām ļoti iespaidot un gribētu mācīties no šī. So I pray it's like that all over Latvia. Un es lūdzu, lai tiešām visā Latvijā būtu tieši tā. Ja raidījuma sākumā jums, mīļie klausītāji, bija iespēja dzirdēt, kā norvēģi jaunieši pielūdz un slavē Dievu, Un domāju, jūs piekritīsiet, pat ja nav saprotami dziesmas vārdi, var dzirdēt, ka jaunieši dzied no sirds. Noklausīsimies vēl kādu dziesmu norvēģu valodā, kur ierakstījām kādā no šo jauniešu sadraudzības vakariem, kas notika Gregors Kols kamīnzālē. Piramito. ko bija šī dziesma? The song is called I Give My Everything to You. Šis dziesmas nosaukums ir Es dodu sev visu tev. And it is about how we want to give everything, every aspect of our life to Jesus. Un tā tad tā stāsta par to, kā mēs gribam nodot katru savas dzīves daļu Jēzum. Both of our joy and our sorrow and everything that we own. Gan mūsu priekus, gan bēdas, visu, kas mums pieder. Mēs lūgsim Dievu. Es varu nes kungs Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies par visu to laiku, kurā Tu ļauj mums dzīvot, par katru dienu, kurā Tu mūs uzturi, vadi, kādā veidā Tu sveitī un veido mūsu dzīves, lai tiešām tā sejot cauri visiem notikumiem, kuros mēs esam, varētu kļūt arvien vairāk Tavu līdzību izstarojušas, arvien vairāk Tevi atgādinošas citiem un arvien vairāk Tevi piedzīvojošas mums pašiem. Mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šos brāļus un māsas, kas nu jau ir atpakaļ Norvēģijā. Lūdzam tevi, kungs, svētī nākamo mācību gadu, kas tūdei sāksies šeit skolā. Lūdzam tevi, kungs, svētī katru radio klausītāju, kas šobrīd klausās šo raidījumu. Lūdzam Dievs, lai tu pats vadi mūs pēc savu prātu, ka tiešām visā, kas mēs esam un kā mēs dzīvojam, ir daudz no tevis un maz no mūsu pašu grēcīgās dabas. Lūdzam, Kungs, lai Tava lielā žēlastība, lai Tava svētība ir pār to visu. Āmen! ļaunos tev vien uz. klausāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.